Մինչը Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Հաղորդման հերոսը ուսուցիչն է, Արցախի մեծ ու փոքր կրթօջախներում ամեն օր իր առաքելությունն իրականացնողը։ Հաղորդումը Վեհանուշ Հովսեփյանի։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը Շուշի քաղաքում հիմնադրվել է 2015 թվականին։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանը ընթացիկ տարվա մարտի 29-ից իր աշխատանքները վերսկսել է Ստեփանակերտ քաղաքում, Նաբերեժնայա 3 Նրբանցք 35 Կոտորակ 12 հասցեում։ Գումարանը կրում է ֆրանսիահայ Եզնիկ Մոզյանի անունը։ Ունի ֆրանսիական նմանատիպ հաստատությունների կառուցված։ Եզնիկ Մոզյան արհեստագործական ուսումնարանի հիմնական առաքելությունն է ապահովել երիտասարդների համար ժամանակակից ամենաարդյունավետ ուսումնական մեթոդներով լիարժեք մասնագիտական կրթություն։ Ուսումնարանում սովորելու առաջին իսկ տարվանից աշկերտները ապահովում են աշխատանքով։ Ուսումնարան կարող են դիմել 9-րդ դասարանն ավարտած 14-ից 15 տարեկան պատանիները։ Ուսուցիչը հաղորդաշարի այսօրվա թողարկման ընթացքում կրթական հաստատության գործունեության մասին մանրամասներ կհաղորդի ուսումնարանի տնորեն Նարինե Իշխանյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Իշխանյան, շնորհակալ ենք, որ ընդունել եք մեր հրավերը եւ այս հաղորդաշարի ընթացքում կփորձենք ծանոթանալ Եզնիկ Մոդյան արհեստագործական ուսումնարանի գործունեությանը։ Բարև ձեզ։ Ուսումնարանի նպատակներ ստեղծել արեստավարժ սերունդ մեր երկիրը զարգացնելու համար։ Ինչքանով հաջողվեց սկզբնական փուլը հաղթահարել, քանի որ ինքը հիմնադրամը լինելով ֆրանսիական մոդելով կրթական օջախ, անծանոթ նաև մեր աշակերտներին ու հանրությանը, ինչպես կարողացաք այդ կապը ստեղծել ծանոթացնել ուսումնարանի գործունեությանը աշակերտության շրջանում, որ เป զի կարողանան դիմել հետաքրքրություն առաջացնեք նրանց մոտ։ Առաջի տարին անձնակազմով գնում էինք բնակավայրերը, ցանոթացնում տարբեր բուկլետների օգնությամբ, տարբեր տեսահոլովակների միջոցով ցանոթացնում են երեխաների Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի գործունեության հետ։ Երկրորդ տարին արդեն սկսեց գործել մասնագիտական կողմնորոշում ծրագիրը, որի նպատակները Արցախի բոլոր դպրոցների, բոլոր շրջանների դպրոցներից աշկերտները 8-րդ, 9-րդ դասարանի աշկերտները հաճախում էին Մոզյան ուսումնարան ուսումնարան, որպեսզի տեղում ճանաչանան մեր մասնագիտություններին, մեր գործունեությանը։ Շուշիում ունենք բավականին, այսպես ասած, գեղեցիկ ու մոդելային շենք իր բոլոր հարմարություններով։ Քանի մասնագիտության համար էր նախատեսված շենքը եւ ընդհանուր քանի աշակերտ էր հաճախում այնտեղ։ 5 տարվա ընթացքում ինչ մոզյանը գործում էր, մենք ստեղծել ենք բոլոր արիստանոցային պայմանները, որպեսզի երեխաները եւ աշկերտները եւ վարպետները, արտադրական ուսման վարպետները կարողանան կարողանան համատեղ աշխատել։ Առաջի տարում գործում է միայն 3 մասնագիտություն՝ հարդարման շինարարական աշխատանքների իրականացում, ջերմատեխնիկա, սանտեխնիկա եւ շինմոնտաժային եւ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։ Երկրորդ տարում արդեն սկսեցին գործել էլեկտրատեխնիկա, փայտամշակում եւ մետաղամշակում մասնագիտությունները։ Արդեն երրորդ տարում սկսեց գործել հասարակական սնունդ մասնագիտությունը, վերջապես ունեցանք աղջիկներ, աշկերտուհիներ, ինչպես մենք ասում ենք։ Այս պայդրությամբ գիտեք պատերազմից հետո մենք ամեն ինչ թողել ենք շենքը ամբողջ գույքով, սարքավորումներով մնաց ադրբեջանական վերահսկողության տակ։ Պատերազմից հետո հանգրվանել ենք Ստեփանակերտի արեստագործական ուսումնարանում բավականին դժվար էր վերսկսել գործունեությունը, շարունակել ուսուցումը առանց արհեստամոցային պայմանների, առանց հաստոցների, առանց գործիքների, բայց արդեն Ֆրանսիայից ստացանք առաջի խմբականակը, երկրորդ խմբականակը ստացանք Հայաստանից, այս պայծրությամբ էլի շարունակում են նոր խմբականակներ Հայաստանից ձեռք բերել։ Անհրաժեշտ գործիքակազմ։ Այո, անհրաժեշտ գործիքակազմ, արհեստամոցները գործիքներով համալրելուց հետո արդեն մտածում ենք անհրաժեշտ հաստոցների ձեր կերման ուղությամբ։ Չի հաջողվել ձեզ Շուշիի սումնարանոց ինչ որ հաստատղտեր կամ իրեր հանել։ Դժբախտաբար ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ մի համակարգիչ, մեզ հաջողվել է միայն պահպանել մեր բողադրամիջոցը եւ Ford մագնիշի ավտոմեքենան, որոնք շարունակում են ծառայել ուսումնարանի աշկերտներին։ Գիտեմ նաեւ, որ գյուղական բնակավայրերից աշկերտների համար նաեւ հանրակացարանային պայմաններ է ստեղծել, ինչպես Շուշիում է, այնպես էլ այստեղ է։ Բավարար է։ Ճիշտ ասած, Շուշիում կար առանձին մասնաշենք հանրակացարանի, որը գործում էր առանձին ուսումնարանից առանձին այս բայդրությամբ հանրակացարանը գործում է հենց մեր ուսումնարանի շենքում։ Պայմանները նույնպես ունեն իրենց դրական կողմերը, քանի որ երահասկողությունը ավելի ուժեղ է լինում։ Անվճար տրամադրում ենք հանրակացարանը 3 անգամ է անվճար սնունդ եւ ունենք նաեւ փոխադրամիջոց տրանսպորտային, որը Ստեփանակերտի երեխաներից հասնում է ուսումնարան եւ հակառակողությամբ։ Պատերազմի հետևանքով բնականաբար տեղահանված բնակիչներ ունեն մի մասը ապրում են Արցախում, մի մասը Հայաստանի տարբեր մարզերում։ Ձեր աշկերտների թիվը ուզում եմ իմանալ կրճատվել է Մինչ պատերազմ ունենք 186 աշկերտ, պատերազմից հետո այս բայդրությամբ ունենք 115 ընդամենը, բայց ելի մեր աշկերտները, որոնք ընդունվել են առաջի կուրս միջ պատերազմ անցած տարի, իմանալով մեր ուսումնարանի գործունեության վերսկսման մասին, մեկնում են Արցախ առանց ծնողների ուսումը ուսումնարանում շարունակելու համար։ Ունենք այս բայդրությամբ նոր ընդունվածներից ունենք 41 տարհանված երեխաներ, աշկերտներ հիմնականում Հադրութի եւ Շուշիի շրջաններից Ճիշտն ասած, մեզ համար առաջնահերթությունն է աշխատանքի ընդունել դարհանված բնակիչների ուսուցչական կազմը եւ համալրելու համար։ Մասնագետների թիվը այս պահի դրությամբ բավարար են, թե կան մասնագետներ, ովքեր պատերազմից հետո չեն վերադարձել շարունակելու իրենց առաքելությունը։ Այո, կան վարպետներ, արտադրական ուսուցման վարպետներ եւ ուսուցիչներ, ովքեր նախընտրել են մնալ Հայաստանի Հանրապետություն բնակություն հաստատել այնտեղ, սակայն մենք համալրել ենք վարպետների քանակը։ Ունենք շատ փորձառու վարպետներ, ում անշուշտ կարելի է վստահել ապագա մասնագետներին կրթելու գործը։ 9-րդ դասարանն ավարտած բոլոր աշակերտները կարող են ցանկության դեպքում դիմել ուսումնարան, ընդունման կարգը ինչպիսին է, քանի տարի են այստեղ սովորում անվճար հիմունքներով եւ նաեւ գիտեմ, որ սովորելուն զուգահեռ նաեւ աշխատում են։ Մասնագետների մի մասին գիտեմ, որ ուղարկում եք Ֆրանսիա վերապատրաստման։ Այո, միջ պատերազմը արտադրական ուսումնարան ուսուցման վարպետներին երկու փուլով ուղարկեցինք Ֆրանսիա այնտեղ վերապատրաստման մասնակցելու համար։ Պատերազմից հետո առաջի վերապատրաստումը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վերապատրաստման թեմաներ արևային վահանակների եւ ոչ ճնշումային ջրատակացուցիչների տեղադրում եւ սպասարկում։ Արցախում սպասում են մեծ սպասում են ռազմավարական ծրագրեր արևային այլընտրանքային եւ վերականգնող էներգետիկայի բնագավառում հույսով ենք, որ մեր վարպետների վերապատրաստումը Իսկ ինչ վերաբերում է աշկերտների ընդունելության ընթացակարգին, տենց հատուկ ընթացակարգ չկա, երեխաները միայն գրում են փոքրիկ տեստային աշխատանք, որպեսզի մենք պատկերացում կազմենք երեխաների գիտելիքների եւ կարողությունների մասին Մոզյան ուսումնարանում ուսումը տևում է 3 տարի։ Առաջին եւ երկրորդ կուրսերում անցնում են եւ մասնագիտական եւ հանրակրթական առարկաներ։ Երրորդ կուրսում երրորդ կուրսի աշկերտները անցնում են միայն մասնագիտական, մնացած շաբաթները աշկերտներին հնարավորություն է տրվում աշխատել համապատասխան մասնագիտական ոլորտներում եւ վարձատրվել դրա դիմաց։ Աշկերտները բավականին մեծ աշխատանքներ են իրականացնում։ Այո, եւ իսկապես մեր շրջանավարտները մասնակցում են պատերազմից հետո կենսականացված տների եւ բնակարանների վերանորոգման աշխատանքներին մեզ համար դա հպարտություն է, երբ երեխաները, աշկերտները նկարներ են ուղարկում իրենց կատարած աշխատանքների լուսանկարներ, մենք ուղարկում ենք Ֆրանսիա, մեր ֆրանսիացի գործընկերները մեզ հետ միասին ուրախանում են, որ մեր ջանքերը իզուր չեն, այսինքն այս չարչարմունքը, այս ներդրումը, որ դնում ենք մեր գործունեության մեջ, արդարացնում են։ Ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ Մարտունիում գործում են արհեստագործական ուսման ուսումնարաններ, եթե համեմատություն անցկացնենք Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի եւ Ստեփանակերտի ու Մարտունու արհեստագործական ուսումնարանի հետ, որն է տարբերությունը եւ փոխհարաբերությունները ինչպիսին են։ Շատ լավ փոխհարաբերություններ են ստեղծված Մարտունու եւ Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարանների անձնակազմի հետ, սակայն մեր գործունեությունը կարելի ասել բավականին տարբերվում է, քանի որ Մոզյան ուսումնարանի գործունեությունը ավելի շատ ուղղված է դեպի շինարարական ոլորտի մասնագետներ պատրաստելու։ Փոխայցելություններ լինում են։ Այո, այո, մենք մի անգամ արդեն ընդունել ենք Մարտունու արստագործական ուսումնարանի անձնակազմի անդամներին, ճիշտ ասած, մեզ էլ են հրավիրել։ Գիտեմ, որ ընթացքում բաց դասեր եւ ծնողական ժողովներ եք կազմակերպում, որ เป զի աշկերտների ծնողները մոտիկից ճանոթանան, թե իրենց երեխաները որտեղ են հաճախում եւ ինչպես է անցնում իրենց առօրյան։ Ինչքանով այդ դա նպատակահարմար եւ ինչքանով է ազդում դա աշկերտների կրթական ու համատությունների լայնացման ու զարգացման գործում։ Ճիշտն ասած, պատերազմից հետո դեռ չենք հասցրել կազմակերպել ծնողական ժողով, բայց մեզ հաջողվել է կազմակերպել բաստերների օր, հրավիրել ենք նաև ծնողներին, ծնողները իհարկե մեծ սպասելիքներով են գալիս ու ուսումնարան, քանի որ իմանալով մեր նախկին շենքային պայմանները, արհեստանոցային պայմանները գալիս են համեմատում են եւ իսկապես տեսնում են որ աշխատանք է տարվում անում ենք ամեն ինչ մեր ուսումնարանի հեղինակությունը վերականգնելու համար նոր ծնողներ, նոր աշկերտների ծնողները ընդունելության ժամանակ ընթացքում երբ գալիս են, տանում ենք, ծանոթացնում ենք մեր պայմաններին մեծ ակնկալիքներով, մեծ հույսերով գնում են իրանց գյուղական բնակավայրերում, պատմում են Մեմոզյան ուսումնարանի մասին եւ կամած-կամած նոր աշկերտներ են գալիս իրանց շնորհիվ, իրանց աշխատանքի շնորհիվ։ Ձեր լավագույն աշկերտների ճակատագիրը հետագա աշխատանքի տեղավորում եք։ Անպայման, անպայման անցած տարի երկրորդ կուրսի աշկերտ, որը հիմա սովորում է երրորդ կուրսում, այս բայդրությամբ այդ երեխան աշխատում է մի դաս դարբնություն, սեպտեմբերի սկզբին ստացել են շնորհակալագիր Միդաս դարբնոց գազམ་ակերպություն Ստեփանակերտում դրական են արտահայտվել աշկերտի գործունեության մասին։ Մեզ համար պիսի շնորհակալագրերը մեր աշխատանքի լավագույն գնահատականն է։ Նոր բաժինների, նոր արհեստանոցների բացում նախատեսվում է տարվա ընթացքում։ Սեպտեմբեր ամսին բացել ենք երկու նախկի մասնագիտություններ, որոնք ունեին, բայց արհեստանոցային պայմանների բացակայության պատճառով չենք կարողացել մինչև սեպտեմբեր պահպանել։ Այս տարի բացեցինք նոր շինարարամոնտաժան եւ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում եւ հասարակական սնունդ մասնագիտությունները։ Արհեստանոցների հետ իհարկե խնդիր ունենք, բայց մեծ ջանքեր ենք գործադրում այդ խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Այս բայդրությամբ 115 աշկերտներից ունենք 7 աղջիկ աշկերտուի, եթե չեմ սխալվում 4-ը առաջի կուրսում, 4-ը երրորդ կուրսում։ Հիմնականում աղջիկները ընդունվում են հասարակական սնունդ, ծնողներն էլ են համաձայն աղջիկների հետ։ Կան աղջիկներ, ովքեր ցանկություն են հայտնում շարունակել ընդունվել օրինակ հարդարման շնորհարական աշխատանքների իրականացում մասնագիտության բաժինը։ Տեղյակ եմ, որ Արցախյան երրորդ պատերազմի հետևանքով ուսումնարանը ունեցավ նաև զոհեր։ Շենք տեղափոխվելուց հետո շուտապույտ կերպով պատրաստեցինք հուշատախտակ երեխաների տվյալներով հրավիրեցինք ծնողներին շատ բավականին դժվար միջոցառում է։ Տիկին Իշխանյան, որպեսի դրական նոտայով ավարտենք մեր զրույցը, երևի դուք էլ այդ կարծիքին եք, որ հույսով սպասենք, որ կգա մի օր եւ մենք նորից կվերադառնանք Շուշին։ Եզնիկ Մոջան ասելով մենք պատկերացնում ենք Շուշի, քանի որ հիմնադրվել է Շուշիում ու մեկ-մեկ գալիս են ծնողներ են գալիս կամ թեկուս պատահական մարդիկ ասում են աշուշի Եզնիկ Մոզյան ուսումնարան ու մի տեսակ չեն համակերպվում, որ Եզնիկ Մոզյանը գտնվում է Ստեփանակերտում։ Հույսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի հետագայում հնարավորություն կունենանք վերականգնել մեր գործունեությունը Շուշի Բերթակաղաքում։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Հաջողություն ենք մաղթում։ Հիշեցնենք, որ ուսուցիչը հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանն անդրադարձել ենք Շուշիում հիմնադրված եւ այժմ Ստեփանակերտում գործող Եզնիկ Մոդյան արհեստագործական ուսումնարանի գործունեությանը։ Խոսափողի մոտ Վեհանուշով Սեփյաններ, ռեժիսորական վահանակի Արսեն Հայրապետյանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։